Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Va ba'd. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala madadi bilan bugun jihad fiqhi darsigimizni davom ettirib turibmiz. Bugungi e, mavzuimiz Alloh subhanahu wa ta'ala madadi qachon degan nom bo'ladi. Bu mavzu xususan mujohid birodarlarimiz uchun juda kerak. Yaxshilab eshitishliklarini iltimos qilamiz. bu bugungi mavzuyimizda inshaalloh e, nusratni sabablari e, nabiy sallallohu alayhi vasallamni siyratidan ba'zi bir qissalarni aytib o'tamiz hijriy ikkinchi yilda ramazon oyida musulmonlar mushriklarga qarshi birinchi urushga tayyorgarlik ko'rishadi bu urush badr jangi ungacha ham ba'zi bir e, kichik kichik sayrlar bo'lib turgan lekin katta jang o'laroq badr jangi birinchi urush hisoblanadi abu sufyon boshchiligidagi karvon shomdan qaytayotgan bo'ladi nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shu karvonni to'sishlik uchun sahobalar bilan jangga chiqadilar lekin abu sufyon karvonni yo'nalishini o'zgartirib e, qutulib qoladi qochib qoladi ammo abu jahlni musulmonlar bilan o'zi to'qnashishi jang qilishni xohlab turgan bo'ladi u aytadiki lotga qasamki biz badrga borib tuyalarni so'yib aroqlarni ichib u yerda o'yin kulgi qilmasdan qaytmaymiz toki hamma arab bizni chiqqanimizni muhammad karvonni qo'lga kirita olmaganini biz uni yirtishlatganimizni bilsin va umrbod bizdan qo'rqib yursin deb aytdi shunday deb katta ketdi ikkita qo'shin badr qudug'ida to'qnashadi ham urush avjiga chiqqan paytida alloh subhana taolo mo'minlarga sakinat bo'lishi uchun farishtalar bilan yordam berdi alloh taolo mo'min bandalarini mana shunda g'olib qildi va katta fathlarni boshlanish qilib berdi bu jangga va kofirlarga xorlikni boshlanish qilib berdi buni musulmonlar din dushmanlariga kerakli zarbani berishdi o'sha payt ya'ni bu ummat faravoni bo'lgan abu jahl ya'ni amr ibn hushom u bilan bo'lgan yetmishtasini qatl qilishdi ho'p bu g'alabani sababi nimada edi ya'ni badrdagi g'alabani asosiy sabablari nima deydi badr jangida ikkita tarafni qaraydigan bo'lsak qo'shinlar kuch jihatdan tengmas edi qurol aslaha u yoqda tursin hattoki mushriklarni soni musulmonlardan bir necha barobar ko'p edi shunday bo'lsa ham musulmonlar g'alaba qozondi demak xulosa kelib chiqyapti g'alaba qilish odam soni yoki qurol aslahaga bog'liq emas ekan qurol aslaha odam soniga bog'liq bo'lmagani uchun ham bu g'alaba keldida agar bog'liq desak mushriklar g'alaba kerak demak bog'lanmas ekan demak g'alaba ollohni qo'lida ekan mana shu asos mana shu aqida shuni yaxshi bilib olishimiz kerak g'alaba odam soni yoki qurol soni bilan emas g'alaba ollohni qo'lida alloh subhana taolo aytadiki va in faman min va alallohi falyatavakkalil mu'minun. Agar sizlarga Alloh madad bersa, hech kim sizlarga g'olib bo'la olmaydi. Bor diyor sizlarni qarovsiz qoldirsa, sizlarga undan o'zga hech kim madad bera olmaydi. <clears throat> Mana shu asos. Alloh agar bizga yordam beradigan bo'lsa, hech kim biz ustimizdan g'olib bo'la olmaydi. Agar Alloh tashab qo'yadigan bo'lsa, hech kim bizga yordam bera olmaydi. Mo'minlar faqat Allohga tavakkal qilsin deb alloh subhana taolo mo'minlarga eslatma qilyapti demak asl shu ekan olloh madad bersa hech kim g'olib bo'lolmaydi olloh tashlab qo'ysa hech kim bizga yordam beradi shuning uchun ibn rajab rahmaulloh aytadilarki kim istiana yordam so'rashligini ollohdan boshqasiga qilib suyanadigan bo'lsa olloh o'sha suyangan narsasi bilan birga tashlab qo'yadi va unga u qarovsiz qoladi qarovsiz kishi bo'lib qoladi shuning uchun bizga yordam beradigan zot kim ekan olloh Suyanadigan zot Alloh. Biz yordam Allohdan kutamiz. Turkiyadan yoki boshqa jamoatdan emas. Faqat Allohdan kutamiz. Qo'shin Allohga itoat qilsa g'alaba qozonadi, osiy bo'lsa mag'lub bo'ladi. Ikkinchi qoida. Birinchi qoidamiz g'alaba Allohning qo'lida edi. Odam soniga qurol aslahaga bog'liq emas edi. Ikkinchi qoida qo'shin Allohga itoat qilsa g'alaba qozonadi, osiy bo'lsa mag'lub bo'ladi. bugungi musulmonlar ham mana shu tushunchani o'ziga singdirib olish kerak do'st dushman aqidasi bu ham juda katta rol o'ynaydi badr jangida musulmonlar Alloh yo'lida do'st bo'lish va uni yo'lida dushman bo'lish aqidasini mahkam o'rnatib olgan nimaga desa ana shu badr jangida sahobalar o'zini qarindoshiga akasiga ukasiga hatto otasiga qarshi chiqib jang qildi din uchun hamma narsaga tayyor tayyor bo'lishlik mana shunday bo'ladi demak jangni asosi aqidaga bog'liq ekan aqida zo'r bo'ladigan bo'lsa natijasi yaxshi bo'ladi aqida ishkal bo'ladigan bo'lsa natijasi ham shunga qarab bo'ladi ekan shuning uchun alloh subhana taolo ana shu sahobalar haqida aytdiki la tajidu qawman yu'minuna billahi val yawmil akhir yu'adduna man haddalloha va rasulahu ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم أو أشيرتهم ulaika kataba fi qulubihimul iymon va ayyaduhum bi ruhim min qarang Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan insonlar Alloh va rasuliga qarshi chiqqanlar bilan agar ular o'zlarini otalar bo'lsa ham o'g'illar bo'lsa ham yoki og'aynilar yoki qarindoshlar bo'lsa ham do'stlashayotganlarini ko'rmaysiz aynan o'shalarning dillariga alloh subhanahu va taolo iymonni bitib qo'ydi qarang alloh subhana taolo aytyaptiki olloh va rasuliga qarshi chiqqan kimsaga kim bo'lishidan qat'iy nazar do'st tutmaydi bular do'stlashmaydi yaxshi muomala bo'lish boshqa narsa do'stlashish musulmonlarni ziddiga do'stlashish umuman bu narsaga yaqin ham yo'lamaydi deb aytyapti bitta mushrik kelib nabiy sallallohu alayhi vasallamga bilan birga jang qilishlikni so'raganda nabiy sallallohu alayhi vasallam alloh rasuliga iymon keltirasanmi deb so'radi yo'q dedi unaqada ketaver men mushrikdan yordam olmayman deb aytdi bu imom muslimda rivoyat qilingan sahih hadis bugungi musulmonlar mana shu e'tiqodga muhtoj ertayu kech rus bo'lsin amerika bo'lsin birodarlarni qatl qilyapti u rusini og'a deydi amerikasini dada deydi xullas kerak bo'lsa unga taqlid qiladi inson bir aql bilan o'ylab ko'rsada bir insonni onasini so'kkan kishi bilan do'st bo'ladimi yoki o'shanga taqlid qiladimi abadan taqlid qilmaydi lekin bular mo'min birodarlarni bola chaqalarni kichkina go'daklarni qatl qilyapti bizda bu aqida o'rnashmas ekan nusrat kelmaydi g'alaba kelmaydi ba'zi musulmonlar hozir kimni o'ziga do'st tutib kimni dushman tutishlikni bilmaydi hayotda maqsadi shu yaxshi uy qurishlik yaxshi uylanishlik yaxshi moshina olishlik shuning uchun rossiyada e, cho'chqa go'shti bo'lsin kofirga itoat bo'lsin masiyat aralashgan bo'lsin umumiy xona bo'lsin ayol erkak aralashish yoki boshqa hamma narsaga tayyor shuni yo'lida ha inson aql qilsa bu dunyo o'tkinchi bo'lsa nimaga qiynalib pul ishlayapsan nimaga qiynalib bunchalik yashayapsan arzirlik narsa bo'lsa ham mayli ekanda <sighs> shuning uchun biz aslimizni bir tariximizni yaxshi o'qimasak kimligimizni bilmasak shunday e, aylanib yuraveramiz tentirab qo'mondor qo'mondon va askarlarni orasidagi e, muomala ham jangda muhim o'rin egallaydi badr jangi bizga birdamlikni va musulmon qo'mondon oldida birlashish qanchalik muhimligini ko'rsatib beradi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu jangni boshqararkanlar sahobalar bilan maslahatlashardilar ularni fikriga quloq solardilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam badrga kelganlarida u yerdagi birinchi quduqni oldiga joylashmoqchi bo'ldilar nabiy sallallohu alayhi vasallam badr kelgan paytida quduqlar ko'p edi nabiy sallallohu alayhi vasallam kofir tarafdagi birinchi quduqqa joylashmoqchi bo'ldi shunda habbob roziyallohu anhu aytadiki bu joy urushga noqulay ya rasululloh oldi tarafga o'tib barcha quduqlarni orqada qoldiraylik va oldi tarafdagi barcha quduqlarni ko'mib tashlaylik faqat bittasini qoldiraylik shunda biz ularga qarshi urushganimizda bizda suv bo'ladi ularda bo'lmaydi ya'ni old tarafdagi quduqlarni hammasini bekitib tashlab orqadagi o'zimizga qolsa bizda suv bo'ladi ularda suv bo'lmaydi nabiy sallallohu alayhi vasallam qaradi habib roziyallohu anhuga judayam yaxshi fikr dedi uni maslahatini oldi mana shunday qo'mondon hamma narsani biladi degani emas yoki askar hech narsani bilmaydi degani emas qo'mondoni bilgani bor bilmagani bor askarni ham bilgani bor bilmagani bor jihod jamoaviy ibodat jamoa bilan bo'ladigan ish bitta kishi hamma narsani qilaman desa yo'q unaqa qilolmaydi bu jamoaviy ibodat shuning uchun alloh subhan taolo ba'zi ibodatlarni jamoaviy qilib qo'ydi ibrat bo'lishligi uchun jihod jamoaviy jamoat e, ibodatmi qo'mondon askardan fikr oladi askar qo'mondondan fikr oladi hammasi meniki to'g'ri ma'qul deb turib olmaydi ham yoki seniki noto'g'ri deb inkor qilib tashlamaydi ham eshitib ko'riladi keyin bir fikr bilan eshitish kerak buni gapida ham to'g'ri bo'lishi mumkin deb eshitishsa insonga foyda beradi ammo bu baribir hech narsani bilmaydi deb eshitadigan bo'lsa u tabiiyki u foyda bermaydi shuning uchun qo'mondonni kishini vazifasidan bittasi eshitishlik atrofdagilarni qani nima deyo haqiqatdan rost gap aytishi mumkin hatto masalan muso alayhissalomga berilmagan ilm hizr alayhissalomga berildi to'g'rimi hizr alayhissalom kelib muso alayhissalom bilmaganini o'rgatdi payg'ambarga payg'ambar o'rgatib ketyaptimi endi qo'mondonga avlodi bu narsa keyin bir kishini qo'mondon bo'lib qolishligi uni zo'rligini hamma tomonlama bir yetuk ekanligini anglatmaydi alloh va taolodan tavfiq tavfiq bo'lsa bir kishi bir ish qila oladi deb ham oldingi darsda aytdik tavfiq bo'lgani uchun bo'ldi yoki biror kishi ayta oladimi shu qo'mondon mana shu musulmonlarni eng yaxshisi deb ayta oladimi yo'q ayta olmaydi undan ham yaxshi insonlar bor lekin tavfiq bermagani uchun shu ish bo'lmay yuribdi ana shuning uchun bir kishiga bitta ishda tavfiq berildimi endi u o'zini haddini bilib yurishlik kerak o'zini o'rnini keyin musulmonlar ham bir kishiga tavfiq berilib bir martaba ko'tarildimi uni o'rniga qo'yish kerak tushirib ham yubormaslik kerak mensimasdan haddan tashqari uni e, juda bir mukammal inson qilib ko'tarib ham yubormaslik kerak hamma insonni o'zini mavqeiga qo'ysak ishlar juda yaxshi bo'ladi uni manman kibrga ketib qolishligiga ham yo'l qo'ymaymiz yoki ishlar teskariga aylanib ketmaydi ham inshaalloh demak nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zini e, qo'l ostidagilarini eshitardi demak eshitishlik yaxshi sifat bu eshitsa bir e, foyda bor baribir musulmon qo'mondonlar ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'rnak olib askarlar bilan maslahatlashsa ularni fikrlarini hurmat qilsa hamma ish joy joyida bo'ladi chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday qilardi payg'ambar bo'lib turib shunday qilardi bundan tashqari jangdagi ya'ni e, g'alabani kelishlik e, sabablaridan bittasi duoni muhimligi chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam jangdan oldin kechalar uxlamasdan duo qilib chiqardi allohim menga va'da qilgan nusratingni ber allohim agar shu musulmonlar bo'lsa yer yuzida senga ibodat qiladigan odam qolmaydi qo'mondon kishi faqat o'ziga ishonib harakat qilmaydi man hamma narsani eplayman u tajribasi hech narsa emas tavfiq bo'lmasa hech narsani qilolmaydi alloh shunday chappasiga aylantiribdi shuning uchun doim duo bilan kibrga berilmasdan manmanlikka ketmasdan kim bo'lsin qaysi ish ustida bo'lib turgan kishi doim duo bilan nabiy sallallohu alayhi vasallam jangdan oldin qarang kechalari duo qilib chiqyapti Allohim menga va'da qilgan nusratingni ber. Allohim agar shu musulmonlar halok bo'lsa, yer yuzida hech kim senga ibodat qilmay qo'yadi. Qani iltijo qilib chiqardi, yolvorib so'lardi. Hatto yelkasidagi ridolar tushib ketardi. Bugungi kunda ham musulmonlar boshiga tushgan musibatlardan qutulib ketish uchun tinmasdan duo qilish kerak. Aytmaymanki, faqat amal qilmasdan duo. Yo'q, duo ham qilish kerak, duo ham qilish kerak, amalda ham qilishlik kerak. Lekin duoni to'xtatmaslik kerak. Chunki biz har daqiqada Alloh subhanahu taologa muhtojmiz. badrda badr jangida asirlar ham tushadi mana shu asirlardan nabiy sallallohu alayhi vasallam e, o'qish yozishga foyda uchun oladi ba'zilaridan tamom pul oladi e, ba'zi bir ulamolar bu mansux bo'lgan deydi ba'zilar yo'q joiz deydi ba'zilar umuman tomon pul olib bo'lmaydi deydi e, rojihda ba'zi ulamolar holatga qarab agar tomon pul olishlik kerak bo'lgan o'rin bo'lsa olinadi bo'lmasa qatl qilinadi asir deb aytiladi zayd ibn sobit roziyallohu anhu ham mana shu badrda tushgan asirlardan Э, yozish chizishni o'rgangan shuning uchun ilm ma'rifat muhim nabiy sallallohu alayhi vasallam qaysi o'rinda bo'lsa ilm ilmga ishlatardi shuning uchun bizda e, jamoalarni qayta qayta yig'ilish qilib e, tartib bu yer tartib qilishimiz kerak bu yer qilishimiz kerak faqat tartibdan gapirishlik bilan ish bitmaydi asosan insonlarni boshqarishlikni sababi ularni qalblarini ulfat qilishlik qalb ulfat bo'lmas ekan siz butun dunyo pulini sarflab yuboring boshqaramiz shuning uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadiki alloh subhana taolodan rahmat bo'ldi senga agar biz bilan ulfat qilmaganimizda san dunyoni pulini sarflab bo'lsa ham ularni boshqara olmasding deb aytadi shuning uchun e, har bitta majlislarda alloh subhana taologa qaytarish kerak aqidani qayta qayta ta'kidlab o'tish kerak aqidalar to'g'rilansa ko'p majlis qilish keragi yo'q insonlar o'zi bilib qilaveradi ishlarni insonlar o'zi bilib qilaveradi demak hozir biz umumiy qilib olib kelganimizda nusratni sabablari nima ekanligini hozir e, qisqa qilib aytib o'tamiz mana shu narsalarni bilsak mana shu nusratni sabablari to'liq topiladigan bo'lsa keyin nusrat keladi xuddi kalitni bitta tishi xato bo'lsa tushib ochilmagani kabi nusrat ham kelmasdan turaveradi bitta sabab topilmasa alloh subhana taolo aytadiki يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئتان فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين أي أي مملة مؤمنlar kofir jamoatga ro'baro bo'lganingizda sobitli bo'lingiz sobit qadam bo'lingiz va doim ذكر zikr qiling نجات najot topsangizlar va Alloh hamda uni payg'ambariga itoat qiling va o'zaro talash tortishmang. U holda sustlashib kuch-quvvatingiz ketadi. Sabr toqat qiling, albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birga. Qisqa oyat, mo'jaz oyatda juda katta ma'noli va nusratni butun sababi jamlangan. Alloh subhanahu taoloni bir hakim zotligi kalimasi balog'atli bo'lganidan qarang, qisqa gap bilan shuncha narsani joylab qo'yapti. ibn qoyim rahimaulloh aytadilarki alloh taolo mujohidlarni beshta narsaga buyurdi mujohidlarni beshta narsaga buyurdi bu besh narsa ularda jamlansa ular oz bo'lib dushmani ko'p bo'lsa ham nusratga erishadi qarang oz bo'lib biz oz bo'lib dushman ko'p bo'lsa ham beshta narsani ushlasak bo'ldi nusrat yetishar ekanmiz bu nima desa yaxshilab eshitamiz alloh va taolo aytyaptiki ya ayyuhallazina amanu ida laqitum fi'atan fasbutu ey iymon keltirgan kimsalar agar bir toifa kofirga duch kelsanglar sobit turinglar sobit turishlik sobit turishlik kofirga qarshi turib berishlikda birodarlarga sabr qilib turib berishlikda har holatda turib berishlik bilan bo'ladi sobit turishlik sobit turishlik shunchalik muhim narsa bo'lganidan alloh va taolo birinchi o'rinda sobit tur deb aytib ketyapti sabot bo'lmasa tur berishlik bo'lmasa qolgani befoyda Allohni zikr qilib qochganingiz bilan yutuq kelib qolmaydi-ku sobit turishlik kerak keyin qolgan amallarga o'tish kerak va aytyaptiki ollohni kasiro Allohni ko'p zikr qilingni demak sobit turishlik Allohni ko'p zikr qilishlik bilan bo'ladi Allohni ko'p zikr qilinadi hech kim emasligini his qilinadi alloh subhana taolo madad bermasa nusrat kelmasligini his qilgan holatda ollohni zikr qilib turiladi boshqa hech narsaga suyanilmaydi va va atiulloh va rasula Alloh va uni rasuliga itoat Alloh va uni rasuliga itoat amirga itoat amirga itoat xayrli ishladi ma'siyatda emas amir to'g'ri ishga buyuryaptimi shariatdan chiqmayotgan holatda buyuryaptimi itoatda turiladi Alloh va rasuli aytgandek jang qilinadi. Alloh va rasuli ko'rsatgan tarafga jang qilinadi. Alloh va rasuli aytgan paytda jang qilinadi. Mana shu narsa. Va to'rinchisi gapni bir yerdan chiqishligi. la tanaza'u. Ya'ni talash tortishmang, tortishmaslik. mag'lubiyatni tushkunlikka olib boradigan tortishuvlarni tark qilishlik qaysi jangga qaramang mana shu uchta sabab topilgandan keyin jamoalar o'zi kelishgan bo'lsa gap bitta joydan chiqqan bo'lsa reja bir xil bo'lsa harakatlanish bir xil bo'ladigan bo'lsa nusrat keladi ammo yuqoridagi narsa topilsayu talash tortishlik tartibsizlik bo'ladigan bo'lsa bu o'z o'zidan bir e, zohiran ko'rinib turadigan ish talash tortishuvli bo'lib turgan bo'lsa nusrat kelmasligi va oxirgisi vasbiru sabr qilinglar innalloha ma'as sabirin. albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birga sabr qilib turishlik kerak sabrda juda ko'p yaxshilik bor shuning uchun umar roziyallohu aytadiki biz juda ko'p yaxshiliklarga sabr qilish orqali yetishdik ozgina sabr qilsangiz o'tib ketadi ozgina sabr qilishlik bilan boshqa natijalar kelib chiqadi ozgina sabr qilishlik bilan ko'p narsalar o'zgarib ketadi demak beshta narsani biz kerak bo'lsa daftarlarimizga yozib yodlab olib mana shunga amal qilishligimiz kerak sobit qadam bo'lishlik alloh subhana taoloni ko'p zikr qilishlik olloh va rasuliga bo'lgan itoat so'zni bitta yerdan chiqishligi va sabr mana shu narsalar topilsa nusrat kelaveradi ana biz buni shom jihodini boshida ko'rdik hammada sobit qadamlik bor edi quroli bo'lmasa ham boshqa bo'lmasa ham qo'ldan kelgancha jihod qilardi alloh subhana taoloni ko'p zikr qilinardi alloh va rasuliga itoat bor edi so'z bitta yerdan chiqardi va sabr bor edi olloh ba'zi bir holatlar bilan ba'zi bir vaqtlar bilan kishilarni sinaydi va ularni kimligini ochishligi kerakda kim qanaqaligini bilishlik uchun insonlar ma'lum vaqt o'tadi o'tadi yengilchilik bo'ladi kengchilik bo'ladi asl basharlar ochiladi qiyinchilik paytida ya'ni qiyinchiligidan chiqqan paytida qiyinchilikdan qutulishlik uchun yengilchilikka hamma bir bo'lib xizmat qiladi ammo yengilchilik kelgandan keyin hamma o'z yo'liga tushib ketadi tafriqa bo'lib ketadi asl basharlar ochib ketadi ochilib ketadi alloh subhana taolo bizni hammalarimizni kalimamiz bitta yerdan chiqadigan haqiqiy mujohidlardan qilsin mana shu o'tilayotgan darslar qisqa qisqa bo'lyapti va bu qisqa qisqa mavzuda kerakli joylarini aytib aytib o'tyapmiz ba'zi joylar cho'zilib ketmasin deb qisqartirib o'tib ketyapmiz mana shu narsalarni biz har bittasiga bitta bittadan amal qilib boraversak inshaalloh alloh va rasuli ko'rsatgandek mujohid bo'lamiz va qolgan narsalar ham bizga beriladi ungacha berilmaydi ovora bo'lmaylik ungacha berilmaydi ancha yillar vaqtlar o'tib ketsa ham mana shu aytilgan ish qilinmasa tentirab yurilaveradi bani isroilga shu yerga kir dedi shu shaharga kir dedi kirmadi qirq yil tentirab yurdi shuning uchun olloh qil degan ishni qilish kerak o'zimiz yo'limizni topa olamiz shunda olloh qil degan ish qilinmasa shunday tentirab yurilaveradi hamma sarmast bo'lib nima ish qilishini bilmasdan shuning uchun biz qur'on sunnatga qaytaversak rasululloh sallallohu alayhi vasallam siyratini o'qiyversak maqsadimizni nimaligini yaxshi tushunib olamiz sel qattiq kelsa ham shamol qattiq bo'lsa ham tebranib ketmasdan o'zimizni yo'nalishimizni yo'qotmasdan harakat qilamiz biz jihodimizda faqat alloh subhana taologa suyanib harakat qilaylik faqat allohga suyanib biror bir sherik uchun biror bir jamoa uchun yoki bir ayol uchun turib boshqa qilib jang qilmaslik kerak faqat o'ziga ishonib jang qilish kerak alloh va taologa suyangan holatda shuning uchun ham <sighs> abduvali qori akani nimalar aytadi safdoshlaridan aytishadi abduvali qori akani shu nimasida masjidida juda katta abduvali qori akaga ergashgan jamoat bo'lgan mana shunda jamoat kuchaygan paytida bir kishi kelib aytadiki qori aka jamoatimiz ko'paydi adadimiz yaxshi iqtisodimiz bor jihod qilsak bo'lmaydimi shu davlatga qarshi deb aytadi shunda qora aka bir yaxshi hikmatli gapni aytadi agar deydi hozir bir sinov bo'lib qattiq silkinish bo'ladigan bo'lsa mana shu jamoani yarmi qoladi yana bir silkinish bo'ladigan bo'lsa bir o'n kishi qoladi yana bir silkinish bo'lsa siz bilan man qolamiz shunda ham sizga ishonmayman deb aytgan ekan mana shu asr biz faqat alloh subhana taologa suyangan holatda o'zimizga ishonib jang qilaylik shunda garchi suriyani butun ahli ketib qolsa ham siz yo'lingizni yo'qotmaysiz butun o'zbek muhojir ketib qolsa ham siz yo'lingizni yo'qotmaysiz mana afg'oniston jihodida boshqada afg'oniston qanday kichkina bo'lib ketgan edi qanday holatga kelib qoluvdi mana hozir qarang qanday holatga keldi shuning uchun sabrda sabotda va alloh subhana taologa suyanib harakat qilishlikda gap katta biz jihodimiz abdulloh azizom rahmaulloh aytganlaridek o'ynab bir sayohat qilib qiladigan ish emas jihod sinovlarga to'la bo'ladi xavf xatarga to'la bo'ladi mana shuni bilgan kishi bo'yniga olgan kishi bu yo'lga chiqadi bu yo'lga chiqdimi endi bilgan bo'lsa endi turib beradi mana shu turib berishliklarni orqasidan bir meva keladida ham bir oson hayotiy johiliyatida ham borku oson pul bilan topilgan narsani qadri bo'lmaydi xuddi shunga xuddi shuni shunga o'xshab oson osonchilik bilan kelgan g'alaba osonchilik bilan kelgan ishlarni e, qiynalmagan kishi qadriga yetmaydi shuning alloh subhana taolo ma'lum bir vaqt sinaydi bandalarini balki shu yo'lda e, shahid bo'lib ketarmiz balki g'alaba kelmas fathlab bo'lmas lekin bizga muhim emas bizga muhim mana shu yo'lda ketayotganimiz va alloh subhana taolo aytgan ishni qilayotganimiz qiyomatda shu ishni nimaga qilmagan eding desa yo robbim e, nima qilding mana shu holatda desa yo robbim mana shu yerga boruvdim shu yerda san ayt tur deganding turgandim degan uzr bo'lishi kerak bizda va biz har kunimiz birinchi kunimiz ikkinchi kunimizga o'xshamasin Allohdan hayo qilgan holatda hozir kengchilik, ne'matlar bo'lib turibdi, tinchlik bo'lib turibdi. Alloh subhanahu taoloni e, hifzini qilib, yaxshi harakat qilishligimiz kerak, ne'matlarni qadrlagan holatda. Qiyinchilik kunda keyin bizga Alloh yordam beradi. Va har qanday holatga tayyor turishlik kerak, iymonni mustahkam qilishlik kerak. Iymon insonni ushlab turadigan narsa. Iymon bo'lmasa ketib qoladi inson. Kufrga, ma'siyatga, hatto islomdan chiqib ketishlik ham mumkin. alloh va taolo barchalarimizni sobit qadam qilsin bu eshitayotgan darslarimizdan ibrat olib shunga haqiqiy amal qiluvchi kishilardan qilsin va dinini yaxshi tushunuvchi kishilardan qilsin dinni yaxshi tushunmaslikdan ham ko'p muammolar kelib chiqadi inshaalloh e, ustozlarni eshitib boraversak e, bu qilayotgan e, kamtarona bir darsliklarimizni ham eshitib tinglab ibrat olib boraversak alloh va taolo bizga ko'p eshiklarni ochib beradi inshaalloh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك